Утова хытінче. Пәлет хірли хірелет, шудығы вел туға аздет. Шудығы вел тухат чень, сывлым типсе гаят чень, туха юлдаш ут шулма, анға часрақ шарана. Тух Шура шудадать, ял ялдавать, лапкан ирхижил вереть, санан питне сәрденеть, Адыл вырда чудылза, санын шава янраза, улықтырық ян гаять, адыл хумне сас парать.